kristāms, tu priecājies par saviem bērniem. Taisnes tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Skaisti. Un ko mēs pievērsīsimies nedaudz uh, kādai rakstietai? Un tā izskanēs no Iesaijas grāmatas 35. nodaļas, 3. un 4. pāns. Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus, ļodzīgos ceļus. Sapēc izmisušām sirdīm, esiet stipras, nebīstīties, redzi, te ir jūsu Dievs. Atriebība nāk un Dieva atnāks. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Un arī šodien ir iespējams, kad ir nogurušas rokas, kad rokas, kuras ir pagurušas darīt kādas lietas, vai tā ir ikdiena, ikdienas darba, vai tā ir kalpošana. Un tas ir iespējams. Un ir iespējams, kad arī kājas ir kļuvušas ļodzīgas un, un vairs nestaigā tik taisnas ceļas, varbūt kā, kā tas būtu pareizi un vajadzīgs. Un arī tas ir iespējams. Un ir šaubīgs sirds arī šodien. Un arī tas ir iespējams. Bet Dievs saka, es, esiet stipras. Esiet stiprs un nebīstieties. Un kāpēc? Kāpēc viņš mums iedrošina? Esiet stiprs un nebīstieties, jo redzi, te ir jūsu Dievs. Te ir jūsu Dievs. Un arī šodien mēs esam atnākuši tā kungu namā. Un mēs zinām, ka te ir tas kungs. Kur divi vai trīs ir viņu ādā, tur viņš ir mūsu vidū. Un viņš vēlas runāt. Un viņa roka nav par īsu, lai palīdzētu. Viņa auss nav aizkrutusi, lai nedzirdētu. Tas kungs nav palicis vājš, lai nevarētu palīdzēt. Amen. about Mexico. vainīgs, tu esi manas dvēseles sāks. Savā mīlestībā mūžīgs no tevis izplūs tikai labs. Tu esi Dievs, tu mūsu dēls, pamats drošs, tu prāklins mūsu pies. Tevi slavējam, tevi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 tevi atšķīsim uz kungs, lai esam mēs tīkami tev. Mēs pacēnam sirdis uz tevi, kungs, ar spēku, lai piepildi mums. Tu Dieva dāvs, tu mūsu kungs. Tu Dieva dāvs, tu mūsu kungs, savām asīm atpirks mums. Tevi slavējam, tevi pielūdzam, jo Tev piedēr viss gods mans Mēs saucam uz Tevi, mēs saucam uz Tevi, ak šīs Tavs kungs, lai esam mēs tīkami Tev. Mēs pacēlam sirdis uz Tevi, ak kungs, ar spēku, lai piepildi mūs. slavējam, tevi pielūdzam, jo tev pieder viss gods varam spēks. Mēs saucam uz tevi, šīs jūs kungs, lai esam mēs tīkami tev. Mēs paceļam sirdis uz tevi, kungs, ar spēku, lai piepildi mums. Mēs saucam uz tevi, sirmums saucam šajā rītā, Dievs. Mēs saucam uz Tevi dzīvēs, Dievs. Šķīstī mūsu sirdis, mūsu rokas, Dievs. Šķīstī mūsu, Dievs. Un, lai mēs pats galvenais, Dievs, lai mēs būtu tīkami Tev, Dievs. Halleluja, Dievs. Un mums ir vajadzīgs Tavs spēks, Dievs. Mums ir vajadzīgs Tavs spēks, Dievs. Un Tu mums dod savu spēku. Mēs Tev par to pateicamies, Dievs. Slavēts, lai Tavs vārds. Nav tāds klīns, nav tāds klīns kā Tu, Dievs.

nemainies, varbūt mums par ļoti stipru iedrošinājumu, Dievs. Nē, es pēkšņi citādāks. Tu esi viens un tas pats tāds pats, tu esi šodien, tu tās būs arī mūžīgi. Tu esi labs Dievs, tu esi uzticams, tu esi svēts, tu esi patiesas Dievs, tu esi ceļš un dzīvība Dievs. Halleluja Dievs. Un tu esi glābējs ikvienam Dievs, kas tev piesauc Dievs, kas tavu vārdu piesauc Dievs, tu esi glābējs. Mēs tev slavējam Dievs. Halleluja. kaut kas tik dārgs un tik daudz, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Dievs mums ir dota apsolījumi, kungs, ka mums ir mūžība, mūžība likt mūsu sirdīs, kungs, ka dzīvojam ar to, kungs, ka dzīvojam ar šo cerību, debes Tēvs, ka reiz mēs skatīsim Tev vaigā. Dievs, ja arī tagad miglaini, kungs, kā kā spogulī, kungs, kā atspulgā debes tēvs, tad tad reiz vaigu vaigā mēs debes tēvs tev redzēsim, kungs, un zināsim, kāds tu esi, kungs. Debes tās, paldies Tev, kungs, ka mums šis ir cer, šī cerība, kungs. Kungs, ka mums varbūt šī paļāvība uz Tev, kungs, jo Tu esi, kungs, uzticams, un, kungs, Tu nemainies Tevs un Tu nepievilti. Dievs, paldies Tev, kungs. Paldies, Debes Tēvs, ka mēs varam nākt pie Tevis. Kungs, uz gods un slāvu Tev. Debes Tēvs, mēs Tev, kungs, pateicamies, kungs, par Paulu. Dievs, jo viņš arī šodien, kungs, ir atsaucies, kungs, tavam aicinājumu, kungs, kur tu esi devis viņu dzīvei. Dabas tēvs, un viņš atkal ir šeit, lai dalītos, kungs, ar tavu vārdu, kungs, to, ko tu esi runājis, uz viņu sirdi, Dievs, un esi paredzējis, kungs, ikvienam no mums. Dabas tēvs, mēs tev pateicamies par viņu, mēs svētiem, kungs, viņu dabas tēvs, un lūdzam, lai tiešām tavs svētais gars ir tas, kas runā visu un patiesību tēvs caur viņu uz mums ikvienu. Jēzus Kristus vārdā tēvs. Amen. Amen. Šodien būs uh, Es domāju, ka Dievs pieskarsies un es līdz ar caur viņu ļoti daudz personīgām lietām, kuras vairums cilvēku iespējams dzīves laikā pat nepaceļ, neuzdrošinās pat runāt pa viņām. Viņam dažiem jau bail pati domāt par to. Nebaidies, nebūs nekas tāds traks. Bet ļoti personīgas lietas dalīšos, kas ir cilvēku dzīvēs apslēptas, kas ir bijis manā dzīvē – Un Matīsam paldies par to, ka viņš bija viens no tiem, kas reiz Liepājā, ja nemaldos, tas bija Alfs kurs, kad Mat Matīsam bija uzticēts kalpot. Es neteikšu, par ko tu dalījies, <laughs> bet viņš dalījās, <laughs> man likās, tik vaļsirdīgi un publikas priekšā par tik, es teiktu, privātām lietām, kad tas man bija par ļoti lielu iedrošinājumu, nopietni Tas bija, es jau biju ļoti atklāts, man likās, bet pēc Matīs es sapratu, ka man vēl ir jāaug. <laughs> un Matīs ļoti dalījās atklātas lietas no savas dzīves, un uh, tas man ie, ieved nākamajā līmenī, nopietni. Es tev nekad to neesmu teicis, vai ne? Nu jā, tā kā mē, vai nu tu, esi, tu biji viens traks, tagad mēs abi divi būsim, ja? Bet uh, tas nav trakums. Es esmu ievērojis, ka latviešiem uh, ir nepieciešams uh, Eh, es nezinu, cik ilgi jūs varbūt, atcerieties, bija viens mācītājs, ah, jā, tas bija doktors Džons, kas teica, eh, visu nedēļu, visu dzīvo tur eh, cits ledskapī, cits saldētava, ja? un tad, kad atnāk svētdien uz dievkalpojumu, <laughs> mācītāja vai sludinātāja uzdevums, nu tas tā cilvēciski runājot, ir pacensties vismaz atsaldēt viņus, nu, līdz tādam līmenim, kad, kad sāk tā sultecēt nost, ja? Uh, Nu, es ceru, ka tu saprati, ka, pa ko ir runa. Bet nu, centīsimies uzkarst jau no pirmajām reizēm, kā saka, no pirmajām minūtēm. Tā kā, uh, nu jā, nu, jūs sapratīsiet. Un um, bija, uh, ziniet, reizēm ir dziesmas, kas rodās, kad kādam mūziķim, vai tas būtu slavētājs vai vienkārši cilvēks, uh, viņš nosapņo sapni vai redz vīziju. Ja? Uh, Un šī redzējuma vai vīzijas vai sapņi, eh, eh, kā saka, pamudināts, viņš rada dziesmu. Jūs varat paprasīt mūziķiem apkārt tā gadās. Citi gūst iedvesmu no dabas skatiem un tā tālāk. Eh, šīs dienas būtu muļķīgi saukt viņu pa sprediķi vai pa ko, bet šīs dienas iedvesmas avots ir radies kuldīgā. <laughs> Un eh, viņš radās draudzes padomas sapulcē, kur mēs skatījāmies uh, tos nu, papīra lietas un viss pārējo, kas man vienmēr, uh, es esmu no tiem cilvēkiem, kas tur, nu, nu angliski ir tāds vārds survive, izdzīvo tajās reizēs, kad tur papīra darbi tiek cilāti, un man, man jau patīk tāds dievlietas. Un mēs saka, nu labi, mēs norunājām, kā tur draudzē sakārtot lietas, un viss tur ir vajadzīgs, nu, tad beidzot arī palūksim, un es aizveru, un es aizveru acis lūkšanā, vispār neko neplānojot, un pēkšņi redzu, uh, tas bija divas, divas nedēļas apkoja, gata, divas nedēļas, trīs, jā, uh, vakar sapulcs, pēkšņi redzu tādu briesmīgu tārpu, mēģiniet iztēloties, ļoti lielu resnu tārpu ar tādu, nu, čūskveidīgu galvu, un, uh, šaurām, ļaunām atšķelēm un plati atplestu rīkli. Un visa tā rīkle ir, es nezinu, man likās, ka tur ir simtiem tūkstošiem zobu viņam mutē iekšā. Un uh, skats bija ļoti tāds, nu, tas tārpels, nu kāds tārpels, tas tārps, nu, viņš bija tāds ļoti ļauns, ļoti mērtiecīgs, un tie zobi mutē, katrs zobs mutē bija domāts, lai nodarītu kādu kaitējumu. Un es tā pie sevs, eh, jums ir jāsaprot, eh, es to nepasūtīju šos redzējumu, eh, bet viņš bija. Un es tā pie sevs padomāju, ot šitas gan ir briesmīgs vērķis. Nu, kas ar tādu var tikt galā? Jo tie zobi, un nedomājiet, ka tas bija tāds ābola tārpiņš, tas bija kaut kas ļoti, ļoti liels – Un es domāju, kas ar tādu var tikt galā? Un, un es domāju, kā ar tādu var tikt galā? Jo viņam tie zobi tik daudz. Un tad nākamā aina nāk, uh, un viņa, es redzu, uh, ka tam uh, tārpam uh, mutē ir ietriekts miets. Uh, un tas miets ir uh, tieši tik liels, lai atplestu viņa uh, nu, tāksim, jūs ziniet, kas ir makšķerējuši līdaks, ja? kā ikad, nu labi, makšķernieki tie mās, droši vien. Viņam tas miets ir ietriekts mutē tā, ka viņš viņu nevar ne atvērt, ne aizvērt. Vispār ne pa milimetru pakustināt, saprotiet, ja? Un es domāju, ārprāts, tik daudz zobu, tik daudz niknuma, ļaunuma un tik elementārs risinājums. Un uh, un tad es redzēju trešo kopāju, jo es viņu stāstu tā, kā es viņu redzēju. Es <laughs> Liepājā dalījos ar šo liecību, es teicu, kā jūs domājat, nu kas bija tas miets? Un, protams, izrādījās, ka tas miets ir apakšējā daļa krustam. Un tarps, tarps tas bija vēlns ar visām, un, un tie zobi mutē, Lūdzu, pievērs uzmanību, ka viņi ir ļoti mērtiecīgi. <laughs> es katreiz, kad runāju viņi, <laughs> cilvēki nešās saprast, pa ko es runāju. Viņi ir ļoti mērtiecīgi, lai aprīt draudzi, lai aprīt un iznīcinātu tavu dzīvi. Un, uh, un tad es sapratu, uh, eh, kopaini bija tāda. Pēkšņi, kā saka, viņa mutē bija ietriekts krusts, tas apakšējā mies, uh, eh, mieta daļa. Un tad es redzēju, ka tas ir krusts. Un, protams, ka tas ir Jēzus krusts. Un notika divas lietas. Notika divas lietas. Pirmkārt, tas krusts stārpam bija, jums ir jāsaprot, es reizēm kaut ko redzu, un es tikai redzu. Un reizēm es redzu un perfekti saprotu, ko es redzu. Un notika divas lietas. Tas krusts bija iedzīts viņam tik dziļi, ka pirmkārt viņš aizrijās, Viņš aizrējās. Pamēģiniet, ja jums tur, nu, ja, kādi sajūta. <laughs> un otrkārt, visi viņa zobi, visi viņa spēki bija padarīti neaktīvi. Tāpēc, kad ar vienu mietu, ģeniāli, ģeniāls risinājums. Un līdz ar to uh, es līdz dalu šo liecību, šo redzējumu, tāpēc, kad uh, no tā tapa arī uh, Dieva vārds, Un šīs dienas eh, tā patiesība, kuru ļoti gribētos, lai kļūtu par atklāsmi, ir Kristus krusta darbs. Kristus krusta darbs. Eh, cik no jums ir dzirdējuši par tādiem encounteriem? <laughs> ja? Ziniet, kas notiek encounteros? Labi, nu, es neprasīšu, cik ir bijuši encounteros. Encounters apmēram ir tāds – Uh, encounters ir tulkojums no uh, angļu vārda encounter, tas nozīmē sastapšanās, satikšanās. Uh, encounteros, uh, jūs zināt, tur tād, ir tāda, ik pa brīdim notiek encounters, tur kāds dievs vaidīts cilvēks, vēlams. Ja? <laughs> Uh, kalpotājs paņem tev viens uz vienu, vai arī sapulcē, un tad iet cauri visiem jautājumiem, tur par piedošanu, par pieņemšanu, par mīlestību, tur par vecāku attiecībām. Uh, par burvestībām, par okultām lietām tavā dzīvē un tā, tā, tā, tā, tā, tā. Un, un reizēm ir arī tāds encounter anketas. Esat redzējuši kādu encounter anketu? <laughs> ne? Vajadzēs sastādīt. <laughs> Tur ir tāds, vai tavā dzīvē ja tu daudzas cīnījies tur ar zaimojošām domām? Vai tavā dzīvē vai bērnībā ir bijuši traumatiski atgadījumi, kuros tu esi tur pazemots, seksuāli izmantots un tā tālāk. Es teicu, būs daudz privātas lietas. Ja? Un tur, ir, tur, tur, tur nevar tā nu, virspusēji rullēt cauri, jo tad, kad, eh, ja ir tādi svētīgi, tādi, nu, tie inkauteri sapulcs, ja? Bet ne gluži tādas kā draudzes sapulces, bet drusciņi tādā ciešākā varbūt lokā. Reizēm arī tā kā draudzes sapulces, vienkārši tur viss uz āru rauj ārā. Ja? Eh, un, un šitā tēma es tā gatavojos, es domāju, klausies, vēl, velk pēc inkaunter tēmas. Ja? Bet, nu, tēma ir Kristus krusta darbs. Un balstoties uz Dieva vārdu, es jums gribu pateikt, eh, līdzdalīt, eh, kas notika pie Kristus krusta. Un šitā ir, man liekas, šitā varētu būt pamat, pamat, pamat e, tāda e, tēma, lai mēs vispār dzīvotu normāli kristīgu dzīvi. Ja? Viņai būtu jābūt pamat, pamat, pamatā. E, tātad tēma Kristus krusta darbs un jeb arī darbs, ko Jēzus paveic pie krusta, Un pirmā rakstvieta ir kolosiešiem pirmā nodaļa. Kolosiešiem pirmā nodaļa. Sāksim ar dievvārdu. 19. līdz 22. pāns. Un tur stāv rakstīt šādu vārdu. Viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojumu varētu stāties viņa priekšā. O, es izlasīju jau, piedodiet. 22. 19. Uh, jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā, tas ir Jēzu, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, sava sirdsprāta un ļauno darba dēļ viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojumi varētu stāties viņa priekšā. Amen. Un līdzīgi rakstviet šai, Efeziešiem 2.16, Efeziešiem 2. nodaļa 16. pāns, stāv rakstīt šādu vārdu. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Atļaujiet vērst jums vienu tādu, es ceru, ļoti svētīgu atklāsmi. Jēzus Kristus krusts bija vajadzīgs tāpēc, lai salīdzinātu pirmkārt mūs ar ko? Ar Dievu jeb citiem vārdiem sakot, lai mēs panākt izlīdzinājumu ar Dievu. Un tur ir lietot vārdi ienaids, mēs bijām Dieva ienaidnieki, amen? Un pateicoties Jēzus Kristus darbam pie krusta, mēs kļuvām par Dieva, nu ja vai nu tu esi mans ienaidnieks vai draugs, amen? Tātad no ienaida starp mani un Dievu es kļuvu par Dieva ienaidnieku draugu. Līdz ar to visas dziesmas, kas ir saistībā, es esmu Dieva draugs, ticībā pamatots ir jaunā men. Pirmā, un skaties, kas ir pa lietu. <laughs> Daudz domā, nē, bet tā ir arī taisnība, kad Jēzus izlēja savus asins, lai atpirkt mūs no vēlna rokas. Tā ir, tā ir, bet pirmkārt, viņam vajadzēja izlīdzināt Dieva dusmību, lai mūsu dzīvēs nav. Un skatieties, kas no tā izriet. Skatieties, kas no tā izriet. Tad, kad tu sagrēkojies, un es domāju, tas ir gandrīz katram vienam šeit aktuāls, vai pat katram vienam, bez gandrīz. Tad, kad tu sagrēkojies, tad, kad tu sagrēkojies, starp ko? Starp ko? Ja, teiksim tā, Eh, pie kā tev ir jāiet vai jārisina šī problēma. Teiksim, ja tu esi sagrēkojies, pirmkārt, pret ko tu esi sagrēkojies? Ot tā būtu pareizāk jautājums. Pret? Jā, pret Dievu. Amen. Un ja es esmu nodarījis kādam pāri, tad es neeju tirzāt vismaz normālā situācijā, situācija ar personu, kurai es neesmu nodarījis pāri. Amen? Tātad, ja tu esi sāpinājis vai grēkojis vai zādis tam un tam, tad tu ej un atvainojies tam, pret kuru tu esi sagrēkojies. Līdz ar to, jebkurš starpnieks, kas nāk pa vidu, un es nerunāju par Jēzus Kristu, <laughs> kas ir starpnieks starp mums un Dievu, Bet jebkura cita persona, kas jaucās pa vidu, ir tikai nevēlams šķērslis. Kāpēc šito ir svarīgi saprast? Tāpēc, kad vēlna ierocis ir apsūdzība. Apsūdzība. Nosodījums. Un vainas apziņa. Grēka sakas vienmēr ir vainas apziņa, nosodījums un atsvešināšanās. Bet risināt tās lietas vajag iet pie tā, pret kur tu esi grēkojis. Un je, pirmais darbs, ko Jēzus Kristus izdarīja, ka viņš atvēra ceļu pie tēva. Un to vienmēr vajag atcerēties, ka ceļš pie tēva ir vaļā. Ceļš pie tēva ir vaļā, pateicoties Jēzus Kristus krustam. Ja tu tagad drusciņi patītu dažus notikumus uz apakaļ un atcerētos, kad tu pēdējo reizi sagrēkojies. Kāds teikt, akungs, kurējā no epizodēm? <laughs> ja? Nu, tik daudz reizēm gadās sagrēkoties. Ja? Cik ātrā laikā tu gāji pie Dieva, lai meklētu izlīgumu un nest to lietu gais, gaismā? Cik? Cits pēc minūtes, cits pēc, es nezinu, cits. Ja? Tātad, skaties, pateicoties Kristus krustam, tev ir atvērts ceļš pie debes tēva uz piedošanu, uz šķīstīšanu un tā tālāk. Otrā lieta, otrā lieta, ko Kristus krusts dara, tā ir uzvara pār tumsas varā. Uzvara pār tumsas varā. Jo saprotiet, tu nevar iet pret tumsas varām, kamēr tu neesi draugos ar, ar galveno. Saprot to? Ja? Uh, Tu nevari iet pret tumsas varām, kamēr tu neesi pakļāvies zem lielā drauga rokas. Ja? Nu, vispār tas būtu neprāts. Tā tad uzvar pār tumsas varām. Otrā nodaļa kolosiešiem, otrā nodaļa kolosiešiem, 14. un 15. pāns. Un skatieties, 14, 15. Viņš, tas ir Jēzus Kristus, viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā, tieši tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvar svinēdams par viņām. Kur ir tumsas spēks slēpjās? Skatieties 14. pantā. Kur ir tumsas, teiksim, dokuments, balstoties uz to, teiksim tā, tev ir dokuments no tiesa izpildītāja. Jūs zināt, kas ir tiesa izpildītājs. Ir tiesas lēmums, konfiscēt, nu es negribu, ņemsim brāliks, <laughs> par, lai brāli miks atņemt visu mantu. Amen? Amen. Balstoties uz šo dokumentu, tumsas spēka valsts policijas izskata, <laughs> lai sveitīti valsts policija, nu, nepārprotiet, ja? ja ļaunie mežvīri <laughs> un tiesas izpildītāji, sliktie, ne no, ne no Latvijas, no, no Marsa, ja? Uh, nāk un konfiscē visu, ko var. Ja? Dokumentā ir rakstīts, ka viņi drīkst atņemt mantu, drīkst piekaut, drīkst paņemt bērnus un drīkst paņemt brāļiks sievu. Saprotiet? Kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir apsūdzības rakstā. Un apsūdzības raksts ir tāpēc, apsūdzības raksts ir pamatots. Kāpēc? Tāpēc, ka brālis X ir grēkojis. Slavu Dievam! Caur Jēzus Kristu viņš paņēma apsūdzības rakstu no tumsas un anulēja piesistams to pie krusta. Tā ir ļoti laba ziņa. Ja? <laughs> un apsūdzībai tiesa izpildītājiem ne, bet tiem melniem mežbrāļiem vairs nav, nav juridisks tiesības, kā nākt un izlaupīt brāliks. Saprotiet? 1. Pētera 2.24. E, jūs pacietieties, sākumā ir rakstu, nu, teiksim, tā kā teorētiskā puse, un, bet bez viņas nevar, lai neķertos klāt praktiskai. Ja? Un daudziem, daudziem jau dievkalpojumos iet tā kā skolā. <laughs> es skolā ģība nost, es nevarēju nosēdēt, es migu ciet, un kad pienāca eksāmena laiks, <laughs> kā jūs domājat, cik tad es biju tāds zinošs, ja? Un tad es biju apvainojies, ka citi saprot un es nē. Nu, reizē mums tā iet arī dievkalpojumos. Klausās un runā kaut ko, bet es, es, es ceru, ka tu nebūs, nu, ka tev tā nebūs, nu, tā kā man skolā. Tātad 1. Pētera 2.24. 1. Pētera 2.24. Un uh, tur ir rakstīts šādu vārdu. Un jāatrad Pēters. Kāds var pateikt, kur ir Pētera vēstule? pēc jēkaba vēstules. Ja? <laughs> ok. 1. pēta 2.24. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, pie krusta, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Ar viņu brūcēm jūs esat dziedināti. Skaties, uh, tad, kad mēs bijām pakļaut sātanam. Eh, viņam bija tāds raksts, dokuments par mums. Un ļauj man tev uzdot atjautības uzdevumu. Kā tu domā? Vai vēlns bija labs grāmatvedis un lietvedis, jeb slikts? Un tu, kurš domā, ka labs? <laughs> Kurš domā, ka slikts? <laughs> Kurš atturās? Kā nosaukt tos, kur nevienā gadījumā nepacēla roku? Ja? Vēlns bija izcils grāmatvedis. Izcils. Izcils. Es domāju, jebkurš grāmatvedis vai lietvedis varētu iet, nu, nē, nu nevajadzētu iet mācīties pie vēlna. <laughs> Ja? Sātan lietvedis. <laughs> Es biju kursos pie vēlna un nu es esmu tāds lietvedis. Ja? Bet jūs paskatieties, kad ir kašķis, strīds. Cik svētā gara lietvedība cilvēki atcerās? O, piedot, miers. Un cik atcerās? Jā, bet 20 gadus atpakaļ tu man ne... Nu, jā, divas nedēļas atpakaļ. Es vairs, ne, es vairs neatceros, ko es darīju divas nedēļas atpakaļ, bet ko pret mani izdarīja, es atceros. Vai tā nav lietvedība? Diezgan laba. Ja? Paskaties, kāds lietvedis tev kārto smadzenes. tu <laughs> saproti, pa ko ir runa? <laughs> Vai tur vēliņi skraidā un mapīts bīdi? <laughs> Brālis X man toreiz uzrūc. Mās Y paņēma tur man to matu suku, apsudruboto vecmāmiņas ar gravējumu iekšā. Tādu, un neatdeva. Nu, es neatdevu, bet pazaudēju un izlieks nezins. Un tas fails glabājās jau piekto gadu. Un es vairs viņu nevaru apķert piecas gadas. Ja? Piemēri smieklīgi, bet jūs jau saprotat, pa ko es runāju. Gan jau Dievs jums uh, atsauks atmiņā, ja? kurš ir nelaipni uz tevi pasmaidījis, kurš nav novērtējis to, kā tu nu, kalpoji. Nu, toreiz nu, ritīgi tev bija grūti un tu aizliedz sevi un kalpoji draudzē un tā vietā, lai tev pateikt paldies un kāds vēl ieņirdz un, un pateic, tu gan briesmīgi izskaties. <laughs> Tu domā, pats, tu nezini, kam es esmu izgājis cauri, es vispār tūros uz Dievu žēlstīm, uz brīnumiem, bet kuru tas interesē? Ja? Tikai parādīja, paklausies mās, tu varētu būt vīžīgāk šodien sakopusies. wow! <laughs> <laughs> Iedomājies, ja? Nu, bet tas nabaks jau nezināja, viņš tik bija tāds neapdomīgs, ja? <laughs> ok, skaties, vēlnu lietvedībā ir baigi daudz failu, kurus viņš nes tavā un manā atmiņā. Bet paldies Dievam, Jēzus Kristus ir izdzēs. Uh, labi. Trīs specifiski sātana ieroči cīņā pret cilvēkiem. Trīs specifiski sātana ieroči cīņā pret cilvēkiem, kurus ir atrisinājis krusts. Kurus ir atrisinājis Jēzus Kristus krusta darbs. Un tagad sāksim privātās lietas vai nu sagumsti vēl vairāk, vai iztaisnojies, bet ķersimies klāt pie lietām. Un balstoties uz Matīs, man uh, vienu lietu sākšu ar liecību. Tā. Es skatos uz bērnu vecumu. <laughs> Labi, es stāstīšu tad medicīniski, diplomātiskā valodā. Tā ir ilustrācija. Un, mīļie, tad, kad es jums to būšu pastāstījis, Ah, es esmu ievērojis, cilvēki nedalās ar savām nastām, kamēr, viņi, kamēr kāds nav trakākā nastā ar viņiem padalījies. Man bija septiņi gadi, ah, un es tikai bērniņu dēļ mazo lietošu tādu valodu. Kad eh, es braucu kopā kādu vecāku zēnu laukos, eh, tas bija laukos, tas bija siena laiks – Un uh, man šausmīgi patīk braukāt līdz lielās mašīnās. Man bija 7 gadi, un tam puikam bija kāds 16 gadi. Protams, 7 gadniekam liels lauks zēns, kas māka braukt ar motociklu, eh, braukt ar traktoru. Nu, dieva vietā to laiku man viņš bija. Gan drīz vai. Jo man tās lietas likās, wow! Un man nebija tādas iespējas. Un es braukāju līdzi, mēs vadājām sienu, laukos drīkst arī no 12 gadiem sēž viens otrs pie stūras, ja? O, un mēs aizbraucām uz tādu mēžu pļavu, kur bija novākts siens, un, un tur uh, cilvēki grāba vaļējo sienu, jūs zināt, tā grābekļiem grābi, nu, laucinieki jau esat arī šai galā, un uzlādēja mums krāvu. Nu, bet kamēr sagrāb nākamo un mašīna vēl nav pilna, nu, mēs tā kā pabraucam nost. Un uh, mēs sēžam tajā pļavā, un man sagribējās izkāpt ārā no tās mašīnas. Nu, apnik vienkārši sēdēt, plus 30 grādu un tā. Uh, un tas uh, puik uh, saka, ne, tu nekur nekāps ārā. Es saku, kā nekāps ārā? Nu, nu nu, es saprotu, ka viņš ir vecāks par man, bet nu, ne viņš ir mans tēts, ne man mamma. Eh, ko, nu, tā kā, nu, ko viņš man tur aizliedz? Bet es esmu mēžu vidū, pļavā, svešā vietā. Es saku, es gribu kāpt ārā. Nu, tur paskriet, man apnīk te cepties saulē. Viņš saka, nē, tu nekāps ārā. Un viņš teica, ja tu kāpsi ārā, un tagad man, jā, tagad man jāpadomā, kā to pastāstīt, lai bērniem, kā saka, traumu nenodarīt. Ja tu kāps ārā, tad uh, to mantu, ko es atpogāšu jost un izņemšu, nu, jūs sapratāt, no ķīļa, tu dabosi, jūs sapratāt, ja? Cik saprat, pa ko es runāju, ja? Uh, kurš uh, es šausmīgi pārbijos, jo viņš to izdarīja un maz trūka, kad es visu to, ko man teica, būtu dabūjis darīt līdz galam. Kurš bija cietušais šajā situācijā? Es vaicāju tev tagad. Ļoti jums ir jāatbild, tāpēc, ka es runāju par jūsu dzīvē. Kurš bija cietušais? Septiņgadīgais puika? Kurš bija pārdarītājs? 16 gadīgais. Kurām entos gadus bija kauns par notikušo? Septiņgadīgi. Kurš bija cietušais? Septiņgadīgais. Kurš bija pārdarītājs? 16 gadīgais. Kuram entos gads bija kauns par to, kas bija noticis? Septiņgadniekam. Tādas lietas, mīļie, notiek notiek ar bērniem. Es savā dzīvē neesmu sastapis gandrīz nevienu cilvēku, kurš, ja tā apsēstos un atvērt savu sirdi, nepastāstītu līdzīgas, jeb desmitreiz trakāks lietas. Es neesmu nevienu vēl sastapis. Es nesaku, ka visiem tur ir nu, tādā veidā, jūs saprotiet? Rūnā ir par kaunu, kas ir sātana ierocis, ko viņš izmanto pret mums. Kauns, var aiz, kauns ļoti, brieži ir, ļoti bieži ir arī kā tava grēka sekas. Nu, kā varētu, es aprakstīšu to, kā tas kauns apmēram ir aprakstāms. Bet tā ir lieta, ko Jēzus Kristus izciet pie krusta. Kaunu. Tavu un manu kaunu. Un šī tā ir ritīga tēma. Ja? Ir bijis cilvēks, man ir liecība no cilvēkiem, kuri, kuri ir bijuši sāku bērnībā seksuāli izmantot, jaunībā un pat jau arī brieduma gados. Kurš ir cietušais? Izmantotais. Kuram ir kauns? Izmantotajam. Jūs zināt, ka vairums cilvēka to kaunu nekādīgi nevar sadzīvot. Viņi smok nost. Labi, es pateikšu, kas ir kauns. Kaunu var raksturot, tā nav ideālā definīcija, bet nu, kaunu var raksturot gan kā neliela iekšēja nērtības sajūta, <laughs> ironi smieklīgākā veidā tas būtu, nē, nu, es pat neteikšu. Nu, es nezinu, nu, jā. kauns man vienreiz gadījās Liepājā. Tas tā atslodzēja, lai nav tikai dramatiski. Es nosludināju visu dievkalpojumu, visu, un konstatēju, ka man ķīls ir vaļā. Jā. <laughs> nu, e, paldies Dievam, Dievs man tik tālu dzirdinājis, ka es smējos un stāstu par šo gadījumu, bet... Jā. Lai svētītu tā diena, kad es tās bikses nopirku un ķī, saplīsu šo ķīli. <laughs> nu, tas ir tāds kauns, ka tu tā neērti iekšēji jūties, ja? Tātad kaunu var raksturot gan kā neliela iekšēja nērtības sajūta. <laughs> Man, man bija ļoti liela nērtības sajūta. <laughs> ja? un ta, bet tas būtu tādā vieglākā formā. Gan kaunu var raksturot kā smagas formas apziņu par personīgo nederīgumu, niecību vai bezvērtību. Tātad vieglākā formā tevi tāda, oh, šo, o, jā, paldies, jā, ka pateicāt, nu, tas no dzīves bija, jā. Un smagākā formā tev ir eh, ļoti liels izmisums, uh, tāda apziņa, ka tu esi nederīgs, niecīgs, bezvērtīgs, izmantots un nu tā tālāk. Es domāju, jūs kaunu varētu raksturot arī ar saviem vārdiem, bet ja? Eh, kauna rezultātā rodās attiecība plaisas. Kauna rezultātā rodās attiecība plaisas. Cik no jums gribat, lai jums ir normāls attiecības? Vis, visur ar bērniem, ar laulātajiem, draudzē, ar omu, ar omu. Nu, neviens negrib. Nu, labi. <laughs> ja? Kauna rezultātā rodās attiecība plaisas ar Dievu un ar cilvēkiem. Jūs, jūs saprotiet, mēs runājam par mega pamatlietām tagad, kuras ir atrisināts, paldies Dievam, pie krusta dzirdot dramatisko pusi, gribās paraudāt, amen? Tad, kad pielēc krusta pusi, tad gribās gavilēt. Es jau vairāk par to gavilu gribētu. Ja? Uh, vieni no biežāk sastopamiem kauna iemesliem ir seksuālā vardarbība vai pazemojums bērnība. Uh, es nelikšu jums uzvesties kā Matīsam. Tas nebija tas, ko viņš liecināja tajā, ja, lai novelt nest no Matīs pleciem. Ja? Uh, Bet vieni no visbiežāk uh, sastopiem kauna iemesliem ir seksuālā vardarbība vai pazemojums bērnībā. Vai tas, kas notika ar mani septiņu gadu vecumā, bija seksuāla rakstura pazemojums? Jā vai nē? Kur balso, ka jā? <laughs> es vienkārši uzzinu, kur balso, ka nē? Kur atturās? Kuriem es esmu vienaldzīgi? <laughs> Uj! <laughs> Kuram ir akmens sirds? Ok, tas ir joks. Uh, pazemojumu vai seksuālas vardarbības rezultātā rodās trauma. Fiziski vēl tā. Nē, nu, toži ploha, <laughs> arī slikti. Bet dvēselē rodās baigā trauma. Un tu vroģi bijis normāls cilvēks, norm... bet visu laiku iekšā kaut kāds tārps tev grauž un velkās līdzi. Dievs mūs ir radījis pa vērtīgiem, ja pa nevērtīgiem. Vērtīgiem. Ko vēlns grib izdarīt? Nozakt mūsu vērtību. Kā viņš to izdara? Ar kaunu, vardarbību, traumu, zemiskākā metodē. Slavu Dievam, Jēzus Kristus to izciet mūsu vietā pie krusta. Man visu laiku jāatgādina tas. Ja? Eh, kauns vai vardarbība atstāja dziļas rētas personas apziņā apziņā. Kas ir cilvēka apziņa? Tas ir tas, kā tu sevi identificē, kā tu sevi apzinies, kas tu tāds esi. Ja tev šitas te ir satraumēts, kā tu jūties, kā vērtīga persona, jeb kā nevērtīga persona? Nav, nav jau vairs pat svarīgi, ka tev kliedz simts sprediķis no vietas. Tu esi dārgs un vērtīgs. Nē, nu tas ir svarīgi, tas ir jāsaka. Bet kā tu jūties, kā tu uztversē? Tā ir tas identifikācija. Ja? Un tas ir, tas ir kauns. Un tagad labo lietu pateikšu. Nebūs daudz rakstīts, būs viena rakstīta. Tie, kas cīnās ar kaunu savā dzīvē, Ja tu esi pazemots, varbūt tevi morāli pazemoja skolā, varbūt seksuāli izmantoja, ja? Ja tu kādreiz gribi novēlt šo nastu un tu viens netiec galā, atrod kādu uzticamu cilvēku un padalies ar to. Ja? Un atceries, ja jau Pauls varēja stāstīt par savu septiņgadīgo pieredzi, nē, septiņgadnieku pieredzi. <laughs> Citādāk sanāks, tu Pauls septiņas gadus viņš bija turēts ieslodzījumā un pazemots. Ja? Uh, Mīļie, tā ir. Tas Latvijā es esmu ievērojis, tā ir mūsu kaut kāda kultūras vai nacionālā īpatnība. Nu, pat mēs jau neesam te visi latvieši, ja? bet mēs esam ļoti atturīgi. Te pasaka, piecelies kājās, aizēj, pasaka pāris vārdus cilvēkam. Tas dažam labam jau ir varoņdarbs. <laughs> Kur no izstāst kādam, ka tev desmit gados vectēvs Man, nu es neteikšu aiz cieņas, es jums vēl šitādas stāsts stāstīju. Ziņās jūs to lasat. Jūs domājat, o, oh, tas bija, aizvērsim acis, nekas tāds nav noticis, kroplis auga kārtējais mūsu sabiedrībā, kurš beidz dzīvi pašnāvībā, vai turpina citus kropļot. Vēlns ir labs lietvedis un labs rēķinvedis. Dievs labāks. <laughs> Ebrejiem 12.2. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesil, iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā priekvietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams. Un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Kāpēc Jēzus Kristus bija pie krusta? Mudīgi. Nu, mūsu grēk dēļ. Kādu kaunu viņš izciet? Aha, kādu kaunu? Mūsu kaunu. Tāpēc, ka viņam tur savu kaunu dēļ nebija ko darīt. Amen? Oh, wow, man bērnībā izvaroja, man jaunībā izvaroja, man pazemoja, man izņirdza. Oh, man tā, kas, kas tā viss rezultātā rodās? Trauma. Ja tev iecērta nāz rokā, tā ir trauma ir trauma dara ko? Sāp. Jēzus Kristus izciet tavu kaunu, tavu traumu un tavas sāpes. Tad, kad tas pielec, tad ir cita dzīve. Whatever arī encounters. Ja? Vislielāko spēku izdarīs ne tas, kas teiks, iznāc, Jēzus vārdā kauns tā arī var, viss kārtībā es esmu darījis. <laughs> Bet tad, kad tev, wow, man tas nav jānes. Man tas nav jānes. Klausieties, es esmu sevī daudz kaunes, vainas apziņu. Un es esmu sastaps e, neuzskaitām cilvēku skaitu. Tā ir drausmīga nasta. Tā ir drausmīga nasta. viena pus no cilvēkiem viņu cenšas aizliet ar apreibinošām vielām, viena daļa cilvēku uh, dara galu sev, un viena daļa cilvēku kaut kā notrulinās, es nezinu kā. Nu, tur ir kategorijas. Jēzus Krists pie krusta izciet mūsu kaunu. Ja tu gribi, lai tas viss kļūst tev ļoti personīgs, uh, tad paklausies, ko Jēzus Kristus, kā viņš, ko viņš pie krusta paveic. Mēs vēl joprojām apskatām krusta darbu. Reizēm liekas, man ir krustiņš kaklā, es esmu kristietis. Patiesībā tā ir mega kauna zīme. Arī, jo tā ir arī uzvaras zīme. Citur, uj, mudīgi slēpš krustiņu, ka nesaka, ka es valkāju kauna zīmi. Ja? Skaties, tā, tai laikā nāve pie krusta – faktiski bija visu pazemojošākais sots. Kāpēc? Notika trīs lietas. Cilvēkam noplēsa visas drēbes, pasak vārdu visas, <laughs> visas. Tās bildes un glēznas, kuras Jēzus ir ar, nu, ar autu, apakšbiksēm, viņas ir malda mācība. <laughs> Bet vajag jo, nu, nebūtu glīti, ja viņš būtu pilnīgi pliks, bet viņš bija kails. Pilnīgi kails viņš bija. Iedomājieties sev pilnīgi kailu, ka jums noplēš drēbes brutālā veidā. Iedod pa muti, pa muguru, un tad izliek vispārējai apskatai. Vispārējai apskatai. Kurš grib, iet skatās uz tevi. Pliku, sasiest, un maz, kad tev lūr virsū, pa tevi ņirgājās, izsaka aizskarošas piezīmes. Tāds Jēzus bija pie krusta. Tas bija tas, ko viņš nesa par mani un tevi. Tāda bija viņa nāve pie krusta. Kails, izlikts apskatē un ņirgājās un apvainoja viņu. Lasiet evaņģēlijas, lasiet psalmus, tur tas viss ir rakstīts. Taču Dieva plāns bija – Caur Jēzus Kristus kaunu, ebrējiem 2.10. Ebrējiem 2.10. Ebrējiem 2.10. Jo tam, kura dēļ viss ir, un caur ko viss ir, kas daudz bērnus ved uz godību, tam, pienāc, tam pienācās viņu pestīšanas iesācēja ciešanās padarīt pilnīgi. Ļauj man tev uzdot jautājumu, bez liekas un dzīves teoloģijas. Kāpēc Jēzus Kristus pie krusta izciet man un tavu kaunu? Balsoties uz šīs rakstvietas. No kauna uz... Kāds ir kaunam pretējais? Kauns bija, kad tu jūties nevērtīgs, bezvērtīgs, apkaunots un tā tālāk. Ka, pag, pagodināts? Kā tālāk? Kā? Pilnīgs. Pa, uz godu. No kauna uz godu. Ko mēs parasti pagodinām vai paceļam? kādu, kas ir vērtīgs. Ja? Un, un Jēzus Krists izcēla, izcieta šo kaunu, lai mēs varētu justies dārgi, vērtīgi un tēvu, tēva acīs pacelt un pie tēva klātbūtnē pieiet. Tā, tās ir tik divas milzīgi pretējas lietas. Tātad Jēzus izcietais kauns atvēra mums ceļu uz tēvu godību. Mīļais, mums ļoti vajag šito izdzīvot. Un tad mums būs piln, mēs tad simtiem un tūkstošiem cilvēkiem varēsim palīdzēt. Tāpēc, ka visi jau mokās ar vienu un to pašu. Ziniet, kad es esmu ticies kādreiz runājis ar cilvēkiem, starp citu visbiežāk ar sievietē, viņas tomēr ir atvērtāks. <laughs> Tāda piemēra kā Matīs un vēl pāris trakie, kas dalās ar ļoti delikātām lietām, ir mazākumā vīra starpā bet uh, sievietes stāstījuši tādas lietas, kur viņas ir bijušas ārkārtīgi apkaunotas. Un, un kad tevi kauns par kaut ko, par ko tu visvairāk baidies? Kad citi to uzzinās. Amen? Amen. Jo, kad citi par to uzzinās, viņi no tevis novērsīsies otrais spēcīgākais ierocis, atraidījums. Kāds mācītājs teica tā, ja mēs netiekam galā ar atraidījumu, vispārējais, mēs varam dzīt leģionus ārā, visi viņi būs apakaļ. Kā raksturot atraidījumu? Es esmu negribēts, es esmu nevajadzīgs, es esmu svešs, Kāds var pateikt, kad es esmu radīts attiecībām un labām attiecībām? Kāds var pateikt sev, es esmu gribēts. Ir cilvēki, kas to nevar pateikt. Tāpēc, ka viņiem sāp. Viņiem pateikt vārdus, es esmu vērtīgs, ir gandrīz vai izvēmties viņiem ir vieglāk. Tik dziļi viņa identitāte ir ar sāpēm atraidījums, iespējams, tas ir vēl stiprāks par kaunu. Parasti atraidījums rodās no jebkādām sabrukušām vai izjukušām attiecībām. Un tas var sākties jau agrā bērnībā. Daži no mums nezin. Stāstīšu liecību no savas dzīves. Es esmu trešais bērns ģimenē jaunākais, pastarīts, pamuļķīts. <laughs> un tēvs un mamma dzīvoja laulībā ģimenē, piedzim viena māsa, gaidīja pirmo bērnu. Ah, pietiek. Pieteicās otrā māsa. Bļāviens, mums jau nav. Un nāk svih problēmu hvatājot. Mums jau pietiek savas problēmas. No nu, labi, izdzemdēs arī šo. Un tad pieteicos es. <laughs> Jūs saprotiet, ka katra nākamo reizi ir grūtāk un grūtāk. Neveselīgā ģimene. Neveselīgā ģimene. Un viņa augstība Paulu, ja, jau, es nezinu, cik, es ticu, ka man mamma man gribēja man jāpārprasa viņai. Bet viņa teica, tēvs man negribēja. Es jau tapu ieņemts, kad man negribēja. Tā jau nav mīļie pat bērnība. A, jūs pap... Nē, nu neprasiet. Jūs vecāki var arī neizturēt to. <laughs> Cik no jums esat gaidīt bērnu? Prātīgi, nekašķējieties, ja? Padomājiet par to. Vai bērns māca klēpī. Varētu just māca un tēva attieksim, jeb nē? Es domāju, ka jā. Viņš ir vēderā, viņš nav pabijis pasaulē, viņš jau ir negribēts. Viņš piedzimst, nu labi, viņi tur nesamāla abortā, ja? Halleluja, slavu Dievam! Tu tomēr gribēji, lai es un tu rodamies uz pasaules. Tad, kad viņš iznāk mātē no vēdera, tad viņš kļūst par divkāršu sarežģījumu. Kāpēc? Tur viņš bija iekšā, tagad viņš bļauj, viņš kaut kas nāk pa otru galu <laughs> un prasēst. Un ja viņš nebija gribēts tad, nu tad vēl grūtāk. Tas ir atraidījums. Nākamā lieta, kur eh, atraidījums ienāk, tiešām jau ir bērnība, ka bērns ir pasaulē. Un kad vecākiem nav bijis laiks saviem bērniem, vai viņi bijuši negribēti, vai kaut kas starp viņiem ir plaisa, vai barjera, kāpēc. Varbūt, vec... nu, nevis varbūt, bet vecāks visticamāk pats ir invalīds jau bijis emocionāli. Saprotiet? Ja? Un ko tad invalīds invalīdam iedos? Ja? Vai nu daļēji labumu, vai daļēji sliktumu, vai tikai sliktumu. Ja? Un vēl viena ļoti liela lieta, kur atraidījums darbojās, ir laulībā. Ja ir izjukus laulība, vai brūk laulība, vai attiecības, ja? Uh, ļoti spēcīgs atraidījums sajūtas cilvēkā rodās iekšā. Ir pat rakstvieta, kad eh, Jesajā man daudz sievietes ir prasījuši, lai es pasaku, kur tas ir. Es pateikšu tikai, kad tas ir Jesajā. <laughs> Un lai tev mīļā mās nebūtu jāmokās, tas ir 50. nodaļās, kur Dievs saka tā, es tev saucu atpakaļ kā dziļi noskumušu un sirdī atstāt sievu, ja? Nu, kaut kā tā tur bija. Cikiem no jums patīk runāt par šitām lietām? Ir jārunā. Ir jārunā. Citādāk visi tā baigi virspusē. Zāles pret kaunu mums bija? Nebija, slikti klausījāmies. <laughs> bija, jā, bija, bija. Kas bija zāles? Krusts! Halleluja! Tēmai krusts, visur būs krusts. Jēzus viss ir. <laughs> Zāles pret atraidījumu. Sarunāsim tā. Tad, kad es runāšu par dramatiskām lietām, jūs slaucīsiet asaras un jutīsiet līdz. Tad, kad es teikšu, ir izēja, jūs smaidīsiet labi. Vai vismaz izliksieties, ka smaidat. Vai izliekaties, ka visi smaidat. Ī. <laughs> Klausies, bet tā arī ir. Jūs domājat, Dievs nezin, ko tu tur glabā? Vai tiešām jātnāk katreizi pravietim un jāpasaka, šeit kāds ir tu, ja? kas bērnībā, astoņu gadu vecumā ir seksuāli izmantots. Kāds sāk brēkt, kauns. Nu, vai tas, ka tev ir kauns, mazina faktu, ka tas bija? Vai tas, ka tev tavs paša opaps grābstīja vai tēvs, tas kaut ko maina? Neko. Dievs to, Dievam tas ir jaunums, ja? Jā, <laughs> bet Dievs saprot cilvēku, nē. Ja tu uztrauksies, ko cilvēki par tevi domā, tu saņems vairāk par to, par ko tu uztraucies. Respektīvi, apslēpt drošību. Maldīgi. Ok, zāles pret atraidījumu. Matei 27, Matei 27, 46 un 50. pāns. Nevis no līdz, bet 46 un 50. Bet ap 9 stundu Jēzus sauca stiprā balsī. Ēlī, Ēlī, Lamā Zabahtanī. Tas ir mans dievs, mans dievs, kāpēc tu esi man atstājis? Un 5. pāns, bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu. Ah, tagad būs baigā atklāsam. Baigā. Es ceru, ka viņi būs. Kur notika šis notikums, kur es jums nu pat nolasēju? Kur? Netālu no Jeruzalēmas? <laughs> Pie krusta? Ko viņš saka, Jēzus? Kāpēc tu esi mani atstājis? Kāpēc tu man tēvs esi atraidījis? Kāpēc tu tēvs esi mani atraidījis? Jūs zināt, kāpēc tēvs viņu atraidīja? Tāpēc, kad viņam bija, jā, tik daudz grēku, ka Dieva svētums nevarēja to izturēt. Un dziesma, kur tēvs nevar uzlūkot, ir, ir no šīs vietas. Viņš nevar uzlūkot. Kā jūs domājat, no kā Jēzus nomir? No naglām rokās? Noziedznieki pa labu un pa kreisi nenomira. Viņi visus pienagloja vienā laikā apmēram. Nu, cik tā var saprast. Izlasiet 50. Nē, 46. Ok, 46. 50. pāns. No kā Jēzus no, no, nomira? Viņiem bija tik salauzts sirds. Ir kristīgi mediķi, kas māk pat izskaidrot šo cilvēku fizioloģisko stāvokli, šo atraidījumu pilno, kad viņa sirds tādās smokās ir bijusi, kad sadalījis to ūdens un asins sastāvu. Būtu jauka, ja nākamreiz mēs gribētu grēkot, un mums šī vīzija <laughs> būtu priekšā, ja? ko Jēzus izciet. Uh, Jēzus nomira no atraidījuma, no salauztas sirds. Jūs zinat, uh, kad ir bērni, es esmu viens no viņiem, kas jums var pateikt, Uh, un arī bērnam bērnu, un arī nebērnam bērnu. Sit, uh, ah, nodar kaut ko pāri, sadopam iz, bet nepamet man. Jo tās atraidījuma sāpes, kas ir dvēselē, viņas ir neizsakāmi uh, ah, lielāks par fiziskajām. Ļoti bieži tiesa gan viņas iet arī kopā. Tātad, uh, zini un ticībā mēģina pieņemt, ka Jēzus izcieta tavu un man atraidīju. Un skaties, kas notiek ar atraidījumu. Atraidījums, kas ir atraidījums? Atsvešināšanās, attālums, plaisa attiecībās starp Dievu un cilvēkiem. un veidojās no izjukušām attiecībām. Tad, kad mēs esam ienaidā ar Dievu, bijām. Mēs bijām no Dieva tālu. Tad, kad mēs esam Dieva draugi, mēs esam Dievam tu. Ko vēlns grib izdarīt? To pašu, ko kad bijām vēl grēkos. Aktivizēt visas izjūtas, visas sajūtas, visas atmiņas un izmantot to kā ierots pret tevi. Redzies, agrāk domāju, mēs, kas daudziem, kad pasaka vārdu sātans, nu, kāds bija žurnāla dads, atceraties? <laughs> Žurnāls dads, atceraties, jā? Kāds tur vēlns bija zīmēts? Dakša, grāpis, tāds jautrs vēlniņš grib vai nē, bet tas nosēžas atmiņā. Patiesībā tas ir ļoti mērtiecīgs, ļoti mērtiecīga, ļauna un nežēlīga persona. Un zemisks, starp citu, ārkārtīgi zemiski. Ārkārtīgi zemiska pretīgi. Lūk. Paldies Dievam, ka Jēzus izciet mūsu atraidījumu, lai mēs baudītu tēvu pieņemšanu. Es nezinu, cik, pagaidiet, pasakiet, kāds man cik ir pulkstens. Lūdzu. Cik? Ok. Parasti jums tik ilgi iet vai neiet. Ne. Es domāju, ka trešo lietu es paņemšu citreiz. Tie lāsti. Bet pa lāstiem tad atsevišķi man ir tā, ka drusciņi tur. Es tikai nosaukšu tev lāsta sekas. Atceries, ka es runāju par tiem zobiem mutē. Viens zobs saucās kauns. Viens zobs saucās atraidījums. Cits zobs saucās vainas apziņa. Cits zobs strādā, lai sabrukt laulību. Cits zobs strādā, lai būtu slimības ir zobu sērija, kas strādā uz lāstiem. Es pateikšu, ka jūs vispār zināt, kas ir lāsts. Es tā domāju, nu es tā kā no rakstiem zināju, bet es gribēju lāsta definīciju. <laughs> Kāpēc es pieskāros lāstiem? Tā ir trešā milzīgā lieta, ko Jēzus Kristus izciet pie krusta mūsu vietā. Pats kļūdams par lāstu. Es ātri pateikšu tikai lāsta sekas, jo nav vērts iet, nu, sasteigt dziļāk. Lāsta seks, ja gribi, to var pierakstīt. Nu, tas tāds, tāds sarakstiņš, pie kā vismēr. Lāsta seks, pazemojums, neauglība, bezauglība. Neauglība un bezauglība nav viens un tas pats. Bezauglība nozīmē bez panākumiem, bez uzplaukuma dvēseles un vai fiziska slimība, ģimenes atsvešināšanās, nabadzība, sakāve, verdzība, neveiksme, atkārtot neveiksmes gadījumu un Dieva nelabvēlība. Tas saraksts nav pilnīgs, bet uh, Ja tu man paprasītu iedod rakstu pamatojumu, es tev iedošu rakstu pamatojumu, kur šis saraksts ir uzskaitīts. Sarunāts? Tā ir 5. mūzes 28. nodaļa, sākot ar 15. pānu. Un pārbaudiet, vai tas, ko es nosaucu, atbilst 5. mūzes 28. nodaļa, sākot, ja? Ja? Ok, tagad uh, man būtu jārunā daudz vēl par grēku nožālu. Ļoti bieži tā, ka uh, tiem, kam ir darīts pāri, es neiešu lāstos iekšā, uh, tāpēc, ka laiks nav un vajadzētu tikt galā ar kaunu un atraidījumu. uh, <laughs> ļoti bieži tā, ka tie, kas ir sāpināti un sakropļoti, turpina sāpināt un kropļot citus. Tas, ka tevi sāpināja, tas ir cita grēks. Bet tas, ka tu kādu, un nav svarīgi, mani sita, es situ. Saprotiet? Jā? It īpaši Krieva, SSSR armijā <laughs> bija tāda doma. Нас bīļi i mīšas buģim biķi. Jā? Nu, bet tā ir. Mani sita, es turpināšu sist tālāk. Tas, ko pret tev nodarīja, to Dievs var dziedināt. Tas, ko tu esi nodarījis citam, tas tev ir jāizsūdz. Un lūdzu atcerieties, mīļie, ka Dieva dziedinošais spēks, es ļoti vienkārši cenšos runāt, jo es neesmu baigais profesors šajos jautājumos. Es tikai varu pastāstīt, kas bija man sienpļavā un vēl simts liecības no citiem cilvēkiem. Un ja tu nebūs bailīgs, tu man kādu gadījumu arī stāstīsi. Un mēs varēsim lūgt par to kopā. Kaut gan jūs jau te to varat. Kā jūs domājat, lai viens otram pastāstītu līdzīgs gadījums? Par sienu pļauju, par izvarošanu parkā, par neķītro vectēvu. jūs <laughs> piedodiet, ka es tā smāju. Tās ir tra traģiskas lietas, bet nu, nedrīkst zaudēt humoru. Kādas attiecības cilvēku starpā ir vajadzīgs? lai būtu šāda uzticēšanās. Diezgan ciešas, vai ne? Strādājiet. Un, ja tev kāds arī nodos kādreiz, es atceros, bija kāds gadījums, kas man bija vietēji mēroga inkaunterā, <laughs> kad uh, kāda māsa, klausieties, kā vēlns strādā, lietvedz kāda māsa uh, uzticēja ļoti intīmas lietas kādai citai māsai uh, saistībā ar kaunu, ar pārdarījumiem, ar pazemojumu izciesto. Jūs zināt, sākumā jau tu neesi gatavs ar to konferencēs dalīties, vai ne? Tev ir varoņdarbs, ja tu vispār kādam uzdrošinies atplest drusk muti. Bet tas ir jādara. Un pēc tam tā otrā māsa uh, drusciņi par to parunāja apkārt. Lielisks vēlna plāns, ja? Uh, es tev varu pateikt tā, kas neriskē, tas nevienē. <laughs> kas nedalās, par to arī nerunās apkārt, ja? Risks, ka tev kāds varētu nodot, tā ir cita tēma, bet es tev gribu iedrošināt, lai tev nekas neatur ceļā uz dziedināšanu. Un tie, kas tur šo skeletu skapī un nesaprot, kāpēc viņi nevar izveidot normālas attiecības, tad paskaties, vai tu savā dzīvē nenes iekšā kaunu, par kur te visu laiku lietvedis atgādina. Nesen dzirdēju liecību kādā draudzē 70-gadīga māsa, 70 um, kapēkām, pastāstīja, kā viņa svētajos ulmaņu laikos. <laughs> Kāpēc es saku svētajos ulmaņu laikos? Tāpēc, ka man likās, ka tad viss bija, nu, ar pieclatniekiem sasukātiem matiem, ja? Un grēks nebija ulmaņu <laughs> laikos. Tā ir man uztvers problēma. Viņa vectēvs bija izmantojis. 70 gadu pāri sievietei pirmo reizi mūžā pateica, kad viņa bērnībā grābstījis ja viņas vecstārs. Cik gadus tas cilvēks nes šo nastu sev iekšā? Nu, kā jums ar matemātiku? Nu, bērnībā 7, 8, 9 gadu meitenī. Daudz, daudz par daudz. Jums to vajag? Jums to nevajag. Tā kā, ja tu esi grēkojis, nes grēku gaismā. Mums būs arī vakarēdiens. Ja tu esi grēkojis pret kādu, labāk aizēji izlīdzinies. Ja tas ir iespējams jau šajā zālē, tad šajā zālē, ja vēlāk, tad vēlāk. Un ņemiet tās lietas nopietni jo tajā pusē, <laughs> kā es saku, jo viņi, <laughs> viņi tār pa zobi, karaspēks, dēmoni, viņi zina savas tiesības. Viņi ir lieliski lietveži. Tāpēc sakārtojam prātā, sirdī, atmiņās un pats galvenais atceries, ka pie krusta notika apmaiņa. Jēzus paņēma kaunu, lai dāvātu tev godu Jēzus paņēma atstumtību, lai dāvātu tev pieņemšanu. Jēzus paņēma tavu nabadzību, lai dāvātu visu savu bagātību. Un es nerunāju tikai par eiro. <laughs> Vai, ja Jēzus tikai bija eiro, ar eiro, ja, viņam ir daudz lielākas bagātības. Okay. Nu tad pa lāstiem turiet pie vārda, mēģināsim citreiz, labi? Ja? O, <laughs> Tie, kas grib dzīvot svētībās. Jo svētības ir pretējās lietas lāstēm. Es jums nosaucu lāstu sarakstu. Pa 180 grādiem paņemiet pretēji un jūs dabosiet svētību sarakstu. Tu var iziet un pateikt, nu pārbaud, kā tu esi svētībās dzīvo vai... Amen? Amen. Pirms vakarēdien es mēģināšu Es mēģināšu arī aizlūgt un, ja kādam ir kaut kas sirdī uzpeldējis par sevi, vai jums ir bijušas situācijas, nu, es nezinu, ja Dievs svētais gars jums kaut ko atgādina, vai iedod otram pa svētību, vai pirmkārt tev atrais uz kaut ko, ja? tad vienkārši uh, nebīsties no tā, ka nu, tagad uh, Dieva uh, tur pērkona balss skanēs un izģērbs tev visu priekšā un pazemos. Svētais gars ir diezgan liels, nu, nu kā saka, džentelmens, bet tai pašā laikā augons ir augons, vai ne? Un tu nāc Dievu priekšā un papras, vai tu nenes sevī kaunu un atraidījumu, jo tie ir Dievu no visspēcīgākiem ieročiem, ar kuriem vēlns strādā, lai iznīcinātu cilvēku personību un dzīvi. Ok, labi. Deves tēvs, uh, Paldies Tev par, par šo dievkalpojumu, paldies par Tavu vārdu, kungs Dievs. Paldies par Taviem dārgajiem bērniem. Paldies, kungs Dievs. Tebes Tēvs, paldies Tev par Kristus krustu. Ja pareizāk sakot, par to, ko Jēzus Kristus paveic pie krusta. Kungs, Jēzus Kristu, paldies Tev, ka Tu kļuvi par kaunu mūsu vietā, lai mēs varētu būt pie Tēva godā un godībā. Paldies, kungs, Jēzus Krist, ka tu izciet atstumtību un atraidījumu no tēva, lai mēs varētu būt pieņemti. Paldies, kungs, Jēzus Krist, ka tu tapi par lāstu mūsu labā, lai mēs varētu dzīvot Ābrahāma svētībās. Ābrahām, kurš bija Dieva draugs, nevis Dieva ienaidnieks. Un Ābrahāms bija auglīgs, svētīts, pacelts, paaugstināts, aizsargāts – Un pats galvenais, viņš bija nosaukts par Dievu draugu. Tāpēc, ka viņš staigāja ar Tev, kungs, kopā. Dargais tebes tēvs, es Tev ļoti lūdzu, lai Tu tieši šobrīd mm, dod kādu atziņas vārdu, kādu gudrību, vai brāļiem, vai māsām, vai arī man, kad mēs varam nevis turpināt būt savās sāpēs, savos pārdarījumos, kaunā un atraidījumā, bet, kungs, ka mēs varētu iet uz priekšu, un tas ir, tas ir tā diezgan nopietni. Un, kungs, paldies Tev, paldies Tev, kungs, Dievs. Es ticu, ka tas inkaunters un tikšanās ar Tevi īpašā veidā var būt tieši šobrīd, tagad. Un nav jāskrien uz, kā saka, zemes galu, lai sastaptos ar tevi un tavu risinājumu. O, oh, paldies Tev, Debes Tās. Paldies Tev, Kungs Dievs. Paldies Tev. Slavu Tev, Dievs. Kungs Dievs, es Tev lūdzu par tiem, kam ir kauns, kam sirdī ir kauns. Oh, kungs dziedē, dziedē viņu apziņu, Kungs. Vai tas būtu bērnībā, vai jaunībā, vai kaunpilnās attiecībās, kurās viņš ir bijis izmantots vai izmantojis citus. Debes tēvs, tavs risinājums ir krusts. Kungs Dievs, es tev lūdzu, lai tavu, tavu bērnu netiek izmantot kungs no tumsas puses ar meliem, ka Dievs to nevar piedot, ka viņi ir vienīgie, kas ar to cīnās. Nē, vēlns melo visiem bieži vien vienādi. Kungs, Dievs, es lūdzu arī Tavu žēlstību un dziedināšanu par tiem, kas jūtās atraidīti, kur vēlna atraidījums, kur vēlns spiež uz atraidījumu un uz to, ka viņš ir nevērtīgs un nevajadzīgs, ka šīs domas, šīs sajūtas viņa dzīvē negrib, ka viņš negrib dzīvot, Dievs, lai dod, dod šiem saviem bērniem uzvarētāju apziņu lai viņš smeļos iedvesmu tavos rakstos, lai viņi redz, ka tu paciet viņu kaunu, dod šo atklāsumu, lai viņi redz, ka tu izciet atraidījumu, kungs Jēzus Kristu, un ka tu savāc viņējo sliktumu, lai dod savējo labumu. Lūdz, kungs, lai tavu draudz reāli tajā dzīvot un varētu palīdzēt citiem. Un, kungs, Dievs, es tev lūdzu, lai nav tā, ka kādam tumsa būtu mīļāk par gaismu. O, kungs, Dievs, pasargi no tā. Pasarg no tā, ka kāds ir tik ļoti savu identitāti atradis jau tajā tumsā un melos, ka viņam ir baila raut nost šo masku vai, un vienkārši turpināt dzīvot iekš teātra vai izlikšanās. Debes tās palīdz tā, saviem bērniem staigāt patiesībā, dzīvībā un brīvībā. Paldies Tev, kungs, Dievs. Ā, kungs, lai Tavu patiesību tā ir mūsu brīvs. Jā, kungs, Jēzus Paldies Tev. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi atbruņojis visas pretvaras, visus spēkus. Un kaunā Tu esi licis viņus. Un ir jākaunās nevis mums, bet ir jākaunās visai sātam kvardei. Lūkam ir jākaunās. Lūkas stāv rakstīts tavā vārdā. Lai viņi nes savu kaunu par atklāto pazemojumu lai viņi nes šie tumsas spēki. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā es stājos pretī arī katram kaunam, katram sātaniskam kaunam, katrai vainas apziņai, atraidījumam Jēzus Kristus vārdā, lai tas vācās projām, lai tas vācās projām no saistītajiem, lai tas vācās projām no ģimenēm, arī lietas, kas grib izaugt izjaukt laulību Jēzus Kristus vārdā. Mēs stājamies kā tavu draudz pretī. Dārgā draudz, lūdzu atcerieties, mēs varbūt esam Latvijā un mums te ir savs atturīgi kulturālās īpatnības. Atcerieties, ka vēlns ir mērtiecīgi vienāds visās pasaules tautās. Un ir ļoti vajadzīga tava griba, lai stātos viņam pretī. Un tai jābūt ļoti aktīvai nevari, tu nevari tikai, tev ir jāieņem arī poza, nevis upur poza, bet tās uzvaras poza, ko Jēzus Kristus tev ir izpirts. Un tu nevari būt pasīvs, un tu nevari, tu nevari padoties, tu nevari tik dzīvot iekš vilšanās. Jēzus Kristus vārdā mēs stājamies arī kā draudz pretī katram vienam vilšanās garam, katrai vienai vilšanās, kas ir bijusi attiecībās, kur ir nodota cilvēki, kur viņi ir izmantot, kur kāds, kam vajadzēja sargāt un rūpēties, tas nodeva vai vēl jau vairāk izdarīja pāri un izmantoja sātniskā veidā. Debes tēvs tu arī saka, lai mēs svētam savus pārdarītājus un lai mēs viņiem piedodam. Kungs Dievs, ja kāds šeit cīnās ar rūgtumu un nepiedošanu, tad lai Jēzus Kristus vārdā viņš saka, rūgtums un nepiedošana nebūs man dzīves vadītāja sāps, atraidījums, kauns nebūs mans dzīves vadītāji. Mīļais, tev ir jāieņem nostāja Dieva pusē, vai tu dzīvos melos vai patiesībā. Lūdzu, esi aktīvs, neļauj vēlnam nozakt tavu likteni, neļauj vēlnam iznīcināt, jo Jēzu Kristu tev visu ceļu vaļā, pateicoties viņa krustam. Viņš tā izlēma, viņš arī nolēma mūs darīt par tajā bērniem. de estas